Muhittin Arabi anlamayanlar da kafir dediler, fasık dediler, zındık dediler. Mevlana'ya da hayatındayken geliyor bir tanesi sen kafirsin, zındıksın, fasıksın işte şöylesin ben diyor ki bitti mi diyor Hazreti Mevlana sen diyor benim içimi bilsen bu senin dediklerinden çok daha fazla beterim diyor. sen bu dediklerine çok. İşte bir akşam namazında Şerafeddin-i Musuli diye bir müftü var. Ülemadan bizzat akşam namazını kıldırıyor. Herhalde yaşça da Hazreti Mevlana'dan ve Sadreddin-i Konevi'den daha yaşlı birisi. Sadreddin-i Konevi misafir. İkisi Sadreddin'le beraber duruyorlar. Şerafeddin Hoca da şey kıldırıyor. Akşam namazını kıldırıyor. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kulya Yuhel Kafirun okuyor. İkinci rekatta da aynı sureyi okuyor. Selam verince Hazreti Mevlana Sadreddin Konevi'ye diyor ki birinciyi benim için okudun, ikinciyi senin için okudun <laughs> Ey kafirler sizin dininiz ama size benim bizim dinimiz bize